Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1895. Njegovo carsko i kraljevsko veličanstvo, austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj Franjo Josip, posjetio je Zagreb. Trojedna kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije tada je podijeljena na dva dijela. Središnja Hrvatska, Slavonija, Srijem i Rijeka bili su pod mađarskom upravom, a Dalmacija, Istra i Dubrovnik bili su pod austrijskom upravom. Za vrijeme boravka Franje Josipa u Zagrebu studenti su demonstrativno spalili mađarsku zastavu na trgu Bana Jelačića u znak prosvjeda zbog mađarske vlasti. Omraženi hrvatski ban, Kuen Hedervari, otišao je nakon spaljivanja zastave na liječenje na kojem se zadržao mjesecima, a studenti su, nakon nekoliko mjeseci zatvora, otišli na studije u Prag. Sljedeće 1896. godine nastavili su se prosvjedi zbog isticanja natpisa na mađarskom jeziku na željeznicama, a vlasti su pozivale ljude iz Hrvatske da u što većem broju budu prisutni na proslavi tisuću godina mađarske države, koja se održavala u Budimpešti. Kraljevsko državno odvjetništvo u Zagrebu imalo je pune ruke posla zabranjujući opozicijske listove. Tako je 7. listopada 1896. po 708. put zabranilo izlaženje obzora. Na posljednjoj stranici tog lista nalazila se sljedeća obavijest. Edisonov ideal. Kinematograf. Živuće fotografije. Samo nekoliko dana počima predstavljati sutra u četvrtak 8. listopada u dvorani Kola u pola šest sati do osam sati. Potpis poduzetništvo. Živuće fotografije stigle su u Hrvatsku. O tom događaju govori magistar Ivo Škrabalo. Prva finska projekcija bila je 8. listopada 1896. godine, e, svega 10 mjeseci nakon svjetske praizvedbe koja je bila u Parizu 28. prosinca 1895. godine. To je datum koji se smatra rođendanom filma kao medija, iako naravno bila je pokušaja i ranije, cijelo 19. stoljeće bilo u jednom naponu da nakon što je ostvarilo mogućnost fotografiranja u mrtvoj slici, da tu mrtvu sliku se pokrene. Tu imate čitav niz preteča pokretnih slika i zna se da je Edison prvi ostvario e, iluziju pokreta na, na slici, ali Edison je tu kalkulirao previše e, profitabilno, pa nije ostvario ono što su braća Lumière, ja bih rekao, genijalno se dosjetili, da je doživljaj pokretne slike puno veći ako je pružen grupi ljudi, a ne pojedincu. Edison je svoj kinetoskop namijenio pojedinačnom gledatelju i naplaćivao, naravno, <laughs> ono, to se zvalo ovaj, Odeon, kak Nikol Odeon, dakle Odeon za Novčić, za i Novčić, a to je bilo počet 891. ili druge godine. Međutim, e, braća Limijer prave svoju prvu projekciju u Kavani u Parizu 95. dva dana prije nove 96. godine. E, taj izum stiže u Zagreb već početkom listopada 96. godine i prva predstava je bila u dvorani Hrvatskog kola, to je ona e, zgrada od crvenih cigala iza Hrvatskog narodnog kazališta, tadašnjeg zemaljskog kazališta, u kojem je i danas ovaj, Hrvatski Sokol, a umjesto Hrvatskog kola je tamo Akademija dramske umjetnosti gdje uče i budući filmski režiseri, snimatelji, montažeri, dramaturzi. Dakle, Film je došao u Zagreb i usidrio se u zgradu koja je i dalje rasadište novih ljudi koji će se baviti filmom. Dan nakon prve projekcije Obzor je objavio prvi prikaz prve filmske predstave. Žive fotografije. U dvorani kola izložen je od jučer aparat prozvan kinematograf koji na sučelice namještenu ploču baca razne fotografske slike, na kojima se sve giblje, ljudi, životinje, kola, željeznica, biciklisti i tako dalje. Pa je sve to tako savršeno da misliš da gledaš pravi život na ulicama i željeznicama. Sustav kinematografa jest da se od prizora koji se misli reproducirati nečuvenom brzinom snimi na valjak nebrojeno snimaka, u jednoj minuti više hiljada i tako se taj valjak smjesti u aparat iz kojega se cijelo gibanje, kako je snimljeno u naravi, odrazuje pomoću električnog svjetla na ploči smješteno naproti objektivu. Stvar je veoma interesantna i mi ju preporučujemo pažnji našeg općinstva. Zadru je prva filmska predstava održana 1. veljače 1897. godine. U Splitu prve filmske predstave zabilježene su 1900. A u Rijeci je za rujan 1896. mjesec dana prije zagrebačke predstave najavljeno gostovanje limijerovog kinematografa. Ali to gostovanje nije potvrđeno. Godine 1906. u Pittsburghu u Sjedinjenim američkim državama otvoren je prvi stalni kinematograf, u kojemu je udobnost bila jednaka onoj u kazališnim dvoranama. hrvatski poduzetnici odlučili su okušati svoju sreću i pokušali su zaraditi na gibljivim slikama. Je li im se to ulaganje isplatilo? Pa nikome se nije isplatilo ulaganje u filmu, kino, u kamera je bila skupa, s tim da je kamera u to vrijeme bila i projekcijni aparat. Zato se to bilo vrijeme pokretnih putujućih Kina koje su se poslije pretvarila u dosta velike firme. Poznata je Bachmajer je bio putujući kino Bachmajerov šator i meni je pokojni Oktavija Miletić zorno opisivao <clears throat> da je kraj šatora bila jedna, eh, jedan stroj lokomobil, dakle kao lokomotiva koji je proizvodio paru za električnu struju. Taj lokomobil je zapravo bio jedan generator ili agregat, kako bi sada rekli, koji je proizvodio električnu struju potrebnu za kino. Jer u Zagrebu je električna struja uvedena tek 1907. godine. U studenom 1906. u Gajevoj ulici broj 1 otvorena je prva kino dvorana. Mjesto na kojem je otvorena nije bilo baš najpogodnije. Preko puta dvorane bila je bolnica Milosrdne braće. Ali svakog popodneva i večeri pred prvom kino dvoranom u Zagrebu tiskao se popriličan broj ljudi. Basuvirač Mahalup već bi preludirao na pijaninu ispred zastora, a posjetitelji su se uz nekoliko stuba penjali u amfiteatralnu dvoranu da bi se tamo, sukladno svom staleškom položaju i plaćenoj cijeni ulaznice, razilazili u vidljivo odjeljene prostore koji su nosili naziv prvo, drugo i treće mjesto. Ovo komešanje u oči predstave pratilo je budno oko čovjeka neobična izgleda. Bio je potpuno bez kose i bez jedne dlake na licu. U tadašnjem nevelikom Zagrebu svi su znali sve o svakome, pa stoga nije bila tajna da je čosavost gospodina Bajera bila posljedica slinavke koje je zaradio u svojem ranijem zanimanju, dok je trgovao konjima. Sada je on, međutim, jedan od uglednih vlasnika Pate bioskopa, kojemu je i preuzvičani gospodin zborni zapovjednik izrazio priznanje nad vrlo dobro uspjelom prikazivanju i na zgodnom programu. Pate bioskop su ga zvali, kasnije dobio ime Kino Union i to je vjerojatno taj poduzetnik, ne znam točno ko je bio, e, je povezao se sa velikom firmom Pate koja je proizvodila aparate i <coughs> filmove i on je ovaj tamo prijeđivao predstave, e, bili su naravno klupe, a ne fotelje i to podijeljeno je bilo prvo mjesto, drugo mjesto, treće mjesto. Zanimljivo da ja još u djetinstvu u provinciji gdje sam odrastao isto se sjećam da se Kina dijelila ne po redovima nego prvo mjesto, drugo mjesto i treće mjesto. Tim da je treće mjesto bilo ono najbliže platnu, a kako se išlo dalje od platna, tako se dolazilo do udobnijeg položaja. I poslije tog prvog kina su se vrlo sporo otvarala nova kina, tako da na kraju Prvog svjetskog rata u Zagrebu rade svega četiri kina. I kasnije se povećava taj broj, ali nikada na preveliki broj, dok je recimo u Mađarskoj, u Budimpešti već negdje 910. godine bilo preko 100 kino kinodvorana, a u Zagrebu svega četiri. U vrijeme otvaranja prvih kina Francuska je bila vodeća filmska sila, a u stopu ju je slijedila britanska filmska industrija. Popularni su italijanski religiozni i povijesni spektakli. U to vrijeme počinje se razvijati američka filmska industrija koja će u vrijeme Prvog svjetskog rata zagospodariti kinima. U svijet filma ulaze i takozvani mali narodi. U Mađarskoj početkom stoljeća osniva se prva tvrtka za proizvodnju filmova, projektograf, a godine 1912. dovršena je izgradnja Hunije, prvog filmskog studija. Hrvatska, nakon što je deseta godina slijedila svjetske trendove, polako počinje zaostajati. Proizvodnja filmova ovisi isključivo o naporu i novcu entuzijasta. Mi smo bili u toku suvremenih gibanja prvih deseta godina kad su putujuća kina prevladavala u Europi a onda kad su bila stalna kina, e, zaostanak se osjećao već po tome što nije bilo domaće proizvodnje. Bilo je domaćih entuzijasta. Oni su nešto malo u vlastitoj režiji, malo uz pomoć nekakvih drugih e, institucija nešto radili. Recimo, jedan od prvih entuzijasta, Josip Hala, bio je, u svojim uspomenama spomenuo, bio je jedan od gledalaca prvih kinopredstava u Zagrebu. On je tada imao svega 16 godina i ta fascinacija pokretnom slikom ga je zarobila za čitav život. On je onda išao u Njemačku, učio je fotografski zanat kao najbliži filmskom zanatu i to je učio kod velikoga majstora Oskara Mestera koji je u povijesti filma zabilježen kao čovjek koji je izumio eh, malteški križ, to je jedan vrlo važan dio eh, aparata za projekciju filmova i vratio se u Zagreb i donio jednu kameru, pokušao je raditi samostalno, pokušao otvoriti kino, naime početi raditi sa putujućim kinom, ali već su putujuća kina bila prošlost i onda je on e, zapravo radio za njema, ovu francusku firmu Eclair koja je imala svoje filmske dopisnike svuda po Europi i tako je u vrijeme Balkanskih ratova naš Josip Hala dospio na ratište u Goru i slao otuda e, filmske zapise za centralnu redakciju Eklera u Parizu i njegovi prilozi su onda prikazivani širom Europe u tim žurnalima Eklera. Godine 1906. nakon otvaranja prvog stalnog kinematografa u Zagreb su došla tri putujuća kina i sva tri imala su ispunjeno gledalište. U Draškovićevoj ulici smjestio se Bachmajerov Grand Electro bioskop. Početak njegovog programa započeo bi zviždukom parnog lokomobila, koji je služio kao generator za struju, a program se sastojao od ovakvih naslova Pokladna noć, Oklada, ona Made gaće, rođakov dragocjeni ormanić i tako dalje. U sadržajima tih filmova moglo se saznati što se krije iza tih naslova. Pokladna noć. Prekrasno. Jedna gospođa pođe sa svojim suprugom u automobilu na maskirani ples, gdje ju njezin suprug zateče nečuvenim trenom u nježnom milovanju sa njezinim ljubavnikom. Posljedica toga jest dvoboj kojeg bi dolazak gospođe imao zapriječiti, no ona bude po svom ljubavniku probodena. Zbog takvih najava i filmova, vjerojatno su izbile rasprave o nemoralu u filmovima, koje traju i dan danas. Pa kako da vam kažem, film i erotika su po nekoj prirodnoj eh, mogućnosti povezani od prvih dana. Već su prve predstave putujućih kina imale posebne priredbe koje se zvale pariške večeri, samo za gospodu. To su bile predstave uveče na koje se dame nisu e, pripuštale, vjerojatno ona koja se osjećala damom nije ni pokušala na to ući, jer je to tobože bilo samo za gospodu, dakle za muške koji su manje valjda čudoredni od žena. Da kako nije, nije ostalo ništa od tog materijala koji je tada prikazan, ali po sjećanjima, po onima što su pričali očevici, po svjedočanstvima njihovim, to su bile vrlo zapravo mm, malo nečudoredne scene, prilično čedno prikazivanja, ako se vidi malo iznad gležnja ženska noga, a bilo je možda malo i golotinje djelomične ili tako nešto u, u jednoj statičnoj formi vjerojatno jer je e, film mogućnost snimanja života kakav je, uvijek je izazivao onaj vojerski interes kod ljudi i oni koji su se bavili filmom su znali da to se može unovčiti. Tako da nekako ono kad se sada dižu dreka ili kad se dizala dreka protiv pornografije i erotike, ona je na neki način njezina potencijal je ugrađen u samu činjenicu mogućnosti da se snimaju pokretnim slikama stene i života. Naravno, uz optužbe za nemoral, filmove su ubrzo počele pratiti političke nevolje. A što se tiče politike, e, filmovi su bili, kao što znamo, njemi sve do e, kraja 20. godina. Međutim, njemi filmovi su imali između pojedinih sekvenci svoje umetke napisane kako se u Zagreb uglavnom uvozilo filmove sa njemačkog govornog područja, onda su i ti natpisi bili na njemačkom. U Dalmaciji su se do, iz Trsta dobavljali filmovi koji su imali talijanske natpise. Međutim, kako je onda Hrvatska imala svoj e, zasebni položaj u austro i, i bio je dosta jak e, nacionalni naboj, onda su znali biti prosvjedi protiv toga zašto nemamo natpisa na našem hrvatskom jeziku. Međutim, ovi poduzetnici su se izvlačili da je to skupo. To nije pretjerano skupo, ali bi je trebalo snimiti taj natpis i nadomjestiti onaj njemački natpis hrvatskim. I do toga se došlo tek 1919. godine kad je nova stvarnost u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca stvorila tu mogućnost i jedna od prvih firmi je Furtinger i drug u Zagrebu koja je uvela te hrvatske natpise. Kako da su ti prosvjedi u Zagrebu protiv njemačkih, a u Dalmaciji je interesantno da su se pojavili paralelni prosvjedi, jer e, gradovi u Dalmaciji kao Zadar, Split, naravno Split gdje je Josip Karaman, jedan od važnih e, pionira filma u Hrvatskoj, imao svoj kino poznat po tome da je rano, već 1910. godine, uvodio hrvatske natpise, a drugi kino je bio talijanaški kino, jer je Dalmacija tada politički bila prilično podijeljena na i na talijanaše. U talijanaškom kinu su natpisi bili talijanski samo, a ovdje su bili na hrvatskom, tako da su to nastajale konfliktne situacije, prilično bezrazane Inače, politika filmu nije bila samo neprijatelj. Možemo reći da zastoj filmske proizvodnje koji je bio e, konstanta u Hrvatskoj je trajao sve dok politika na ovaj ili onaj način nije pokazala interes da iskoristi film kao instrument za sebe. lipnju 1914. godine austrougarski prijestolonasljednik nadvojvoda Franjo Ferdinand došao je u posjed Bosni kako bi izvršio inspekciju austrougarske vojske. U Sarajevu su ga čekala šestorica pripadnika srpske terorističke organizacije Crna Ruka. 28. lipnja prvo je Nedeljko Čabrinović bacio bombu na nadvojvodin automobil, ali ona se odbila od automobila i eksplodirala pod sljedećim vozilom u koloni. Na putu nadvojvode Ferdinanda do bolnice u kojoj su bili ranjeni časnici, kolonu je sačekao Gavrilo Princip i iz pištolja ubio nadvojvodu Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Mjesec dana kasnije Austrougarska je objavila rat Srbiji. Ubrzo su europske sile podijeljene u dva suprotstavljena saveza počele jedna drugoj objavljivati rat. Tako je počeo prvi svjetski rat u kojemu će nestati stari europski poredak – a cijela jedna generacija europljana poginuće na europskim bojištima. U Hrvatskoj svi za borbu sposobni muškarci pozvani su u vojsku i krenuće u krvave bitke s ruskom, srpskom i crnogorskom vojskom. Kada se 1915. godine Italija pridružila silama Antante, vojnici iz Hrvatske sudjelovat će u krvavim bitkama s talijanskom vojskom na teškom planinskom bojištu oko rijeke Soče. Dok je Hrvatskoj i Europi prvi svjetski rat donio muke i žrtve, Hrvatska kinematografija upravo u vrijeme rata bilježi svoj uspon. Dakle, nakon onih početnih entuzijasta možemo locirati to grupiranje entuzijasta sa željom da se nešto sustavnije napravi u vrijeme Prvog svjetskog rata. Dakle, u ono vrijeme e, ponuda na kino repertuaru je bila manja, jer je Hrvatska bila u sklopu ovih centralnih sila, Njemačke, Austro-Ugarske, ne čak i Italije iskočila pa je prešla na drugu stranu, Rusija, njem, a, Francuska, Engleska, Amerika, sve su dobili protivnici, Amerika od 1917. protivnici centralnih sila, to je značilo da ni, ni njihovi filmovi nisu dolazili na repertoare ovdje, pa se pojavila potreba za novim filmovima. E, onda su naši entuzijasti uglavnom okupljeni oko kazališta, to su bili ili činovnici oko kazališta, tajnici kazališta ili glumci sami, e, došli na ideju da bi trebalo snimati filmove koji će onda jeli u tom nedostatku repertoara biti i komercijalno zanimljivi i isplativi. I tako se 1917. godine registrira prvo hrvatsko-finsko poduzeće koje je da kako dobilo ime Kroacija film, komanditno društvo, tako se zvalo, kasnije preraslo u Croatia Film dioničko društvo. I to su osnovali ljudi oko kazališta. Hamilkar Bošković i Julio Bergman su bili vlasnici tog prvog poduzeća Croatia Film, a već iste, istoga ljeta oni su snimili prvi film i prikazali ga u kinu Metropol. Do duše godine Prvog svjetskog rata donosile su kinematografima i probleme. Kino je trebalo biti zabava za široke mase, a država od filma očekivala dobre prihode na ime raznoraznih nameta. U isto vrijeme cenzura je bila pooštrena, a pojavili su se i prosvjedi zbog sadržaja filmova. Tako je 1916. Đuro Basariček, tada mladi sudac koji će 12 godina kasnije poginuti sa Stjepanom Radićem u Jugoslavenskom parlamentu, poveo kampanju protiv društvenih uzroka omladinskog kriminala. I tom mi prilikom rekao i ovu rečenicu. Tako su često baš kinematografi špilje i rasadište grijeha, zločinstva i prostitucije. Vlasnici kinodvorana uzbunili su se zbog takvih riječi. Cenzori i zabrinuti građani mogli bi doći na ideju da omladini, najvjernijem posjetitelju kino dvorana, zabrani odlazak u kino. Ali to se nije dogodilo. U godini kada je osnovan Kroacija film, snimljen je i prvi hrvatski film. Dakle, prvi hrvatski igran film koji nažalost nije sačuvan, kao što nije ni jedan od njenih filmova sačuvan, zvao se Brcko u Zagrebu. To je bila jedna kratka šala finska oni su rekli u dva čina, što znači da dva koluta vrpce, to se može rekonstruirati da je oko 15-20 minuta možda najviše trajalo prema ondašnjim brzinama prikazivanja pokretnih slika. Scenarij za taj film napisao je glumac Arnošt Grund, jedan od najpopularnijih komičara Hrvatskog kazališta, on, Zagrebačkog kazališta onoga vremena. Inače je Čeh koji je došao u Zagreb i tamo preko 20 godina radio u Zagrebu kao glumac, a kao redatelj je zapisan Arsen Mas sa dva A. To po nekim istraživanjima je bio e, zapravo Masovčić, jedan ovaj, mislim da je on iz Šibenika, koji je bio u kazalištu tajnik, bavio se kao impresario, bio ovako jedna figura zagrebačkog mondenog života, kasnije sam saznao da je on poslužio kao model za onu poznatu u sliku Bon Vivant. Ako znate u tu modernoj galeriji sa monoklom jedan, i, cilindrom tamo kraj sebe, e taj Bon Vivant Mas je potpisan kao redatelj toga filma, makar ga svi pripisuju Arnoštu Grundu, jer je Grund i e, napisao scenarij i glumio u tom filmu a čini se da je zapravo to finska prerada jednog kazališnog teksta koji je nekoliko godina ranije uh, e, Alaj su nas nasamarili se zvao, nekoliko godina ranije bio uspješan kazališni komar koji je privlačio publiku Prema rekonstrukcijama priče o tome da jedan provincijalac dolazi u Zagreb sa željom da doživi galantne pustolovine, međutim tomu se izjalovi na kraju naiđe njegova žena i sve svrši tako benigno. Godine 1917. u Zagrebu je bilo šest kinematografa. Nakon premijere Brcka u Zagrebu počinju se primati prijave za polaznike kino škole. U pozivu za upis pisalo je da je to tečaj za izobrazbu mladih dama i gospode koji bi htjeli sudjelovati u prikazivanju filma. Kandidati su se poticali neka se prijave što prije kako bi mogli sudjelovati u narodnom historijskom filmu koji sprema Kroacija film. Te 1917. godine taj historijski film došao je u Kina. Prvi hrvatski umjetnički narodni raspored. Dnevno do uključivo 18. prosinca prva monopolna dramatska senzacija Zagrebačke tvornice za snimanje filma Kroacije. Napisi iz Šenojnog romana Matija Gubec. Velika historijska tragedija iz prošlosti u četiri velika dijela s predigrom. Za kino pozornicu napisala po Šenojnom romanu Seljačka buna spisateljica gospođa Zagorka. Inscenirao gospodin Binički. Sve uloge glume članovi Hrvatskog zemaljskog kazališta u Zagrebu. Vanredna dramatska radnja odigrava se u starom Zagrebu i njegovoj romantičnoj okolici, te u knezevskom dvoru Mokrice. Iste godine 1917. prikazan je u kinu Apollo i sljedeći hrvatski film Matija Gubec, za koji je scenarij napisala Marija Jurić Zagorka. Znalo se da je ona vrlo produktivna. Ona je pisala svoje romane u nastavcima koji su objavljeni u dnevnim novinama. Ona je pisala adaptacije za kazalište i tako se odmah zainteresirali za film. To je bila jedna izuzetna žena iz prvog dijela 20. stoljeća. Ali taj film nije imao velikoga odjeka zato što nije bilo tada dovoljno ljudi ni za glumce ni za statiste. Tako da je ovaj prigovori u novinama su bili da je to previše siromašno u tom pogledu. Statisti, to jest potencijalni statisti su bili na frontama i zato su shvatili da nisu prilike za snimanje filmova sa masovnim scenama, nego se onda od tada više okrenuli prema komornim filmovima, dakle prema adaptacijama kazališnih komada kao što je bio brsku u Zagrebu, jer su to sa često sa istim dekorom koji je služen u kazalištu, sa kostima koji su sačuvani u kazališnom fundusu, u kazališnoj garderobi, možda isti glumci koji su igrali kazalištu igrali i to, jer tu nije bilo tona, nego samo natpisi. Nakon Prvog svjetskog rata film postaje nešto više od potrošne zabave pojavljuju se prvi režiseri poput Griffita, Čeplina i Eisensteina koji će film udahnuti novi život. Je li se i u Hrvatskoj film počeo shvaćati kao medij koji pruža nešto više od puke razonode za gledateljstvo i mogućnost dodatne zarade za glumce, govori magistar Ivo Škrabov. Pa niko nije vjerovao da je e, film nekakva nova umjetnost, pa čak ni da je neki medij za čuvanje to se vidi da ni sami ovi koji su proizvodili filmove nisu sačuvali sebi kopije toga, nego to je bila potrošna roba, film se prikazivao dok se sama vrpca ne bi raspala, a oni sami su zapravo u tome vidjeli, kako ste rekli, dodatnu zarazu, dodatni oblik izražavanja svoje scenske spretnosti. Jedan od najaktivnijih koji je tada počinjao, a tek kasnije je bio sam svoj poduzetnik je bio Tito Stroci. Dakle, Tito Stroci je jedna od najvećih figura u hrvatskom glumištu, je za rana prepoznao mogućnosti filma za glumce i on je 1925. godine formirao jednu, sad bi možda rekli, zadrugu glumaca koji su dali svoje novčane priloge da bi se snimio film koji se zvao Dvorovi u samoći po ideji Milana Ogrizovića, sniman vrlo ozbiljno na više lokacija, ni on nije sačuvan. Trebao je biti ovako jedna kombinacija malo feudalnih nekih ljubavnih priča i jer onda se išla na ljubavne priče i na, na nekako srce drapateljnost. Međutim, strocije je financijski propao s tim filmom i u jednom intervju koji je dao 20 godina kasnije kad su ga pitali o filmu, kada nemojte je pitati ništa, sve sam zaboravio, zapamtio sam samo da sam ostao dužan 100 tisuća. On je u to vrijeme se potpisivao markisti to Stroci jer su hrvatski plemenitaši pokazali interes za film. To je interesantno da su sami plemenitaši e, Kukuljević, Cinski, Bombeles i tako dalje, pokazali interes da ulažu svoj novac jer je film nekako ličio na nešto što će u budućnosti biti prvorazno zanimljivo. Ali kulturna javnost nije puno držala do filma, iako se već pojavljivali prvi filmski časopisi 1919. 20. 21. koji su više bili u službi propagiranja filmova na repertoaru, ali su se pojavljivali i ozbiljni stranci, a već kasnije, 20. godina, Ivo Hergešić počinje pisati, 30. godina Ivan Goran Kovačić počinje pisati o filmu. Dakle, film je privukao interes i ljudi, intelektualaca, ljudi od pera, međutim, nikada se nije sasvim korijenio kao jedna respektabilna umjetnička forma. U Prvom svjetskom ratu tri su velike dinastije svrgnute s prijestolja. Hohenzollerni u Njemačkoj, Habsburgovci u Austro-Ugarskoj i Romanovi u Rusiji. Austrougarska se raspala, a u Zagrebu je od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine stvorena država Slovenaca, Hrvata i Srba. Ta se kratkotrajna država 1. prosinca 1918. godine ujedinila sa Srbijom i Crnom Gorom u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca – na je čelu bila dinastija Karađorđevića. Kako su se hrvatski filmaši snašli u novoj državi? Pa kako da vam kažem, tu je bilo više klasne solidarnosti nego nacionalnih konfrontacija. Ako se našao poneki entuzijast za film u Zagrebu i on prepoznao da ima srodnoga u Beogradu ili Ljubljani, oni se pod liniji te njihove zajedničke strasti našli, a tu nisu nekakve nacionalne razlike igraje neku ulogu. Tim prije što film nije bio nešto u što se puno investira i iz čega se može zaraditi. Dakle, on je bio neinteresantan bilo kojoj vlasti. Interesantno je da su neki od onih koji se zalažu za film u člancima nudili se vlasti. Rekli su pa film je odlično sredstvo za propagandu naše države. Zašto naša država ne bi u to ulagala? u vrijeme onih poduzeća Croatia film i Jugoslavija film koje mm, se formira 1919. nakon što je Hrvatska postala dio Jugoslavije, su čak eh, se nastojali dodvoriti vlastima u Beogradu u ministarstvu prosvjete jedan od visokih činovnika se zvao Branislav Nušić. To je onaj isti poznati srpski komediograf kome je Jugoslavia film naručila scenarije, to je bio vjerojatno oblik podmićivanja, u očekivanju da će to ministarstvo dati neke novce za proizvodnju filmova o našim slavnim junacima i šta ja znam, tako su bili predlozi, međutim od ministarstva nisu dobili ništa. Da li je Nušić nešto digao novce ili nije, ne znamo, ali znamo da su novine zabilježile da, da je on preuzeo obvezu da piše scenarije. Dakle, hoću reći da e, politika je bila dugo potpuno nezainteresirana. Naravno, nevolje s politikom nisu zaobišle film. U siječnju 1929. godine kralj Aleksandar odlučio je da između njega i njemu dragog naroda ne smije više biti posrednika i ukinuo je parlament – tako je počela takozvana 6. januarska diktatura. Pod izlikom da se iz prijevoda filmova ukloni nepismenost, svi su filmovi morali ići u Beograd pred cenzora Milana Dimovića. Tamo su se prijevodi filmova sravnjivali prema normama novog državnog jezika, koji se u školskim svjedočbama nazivao srpsko-hrvatsko-slovenački. Na što su nalikovali ti prijevodi govori jedan članak iz lista večera. I dok nam je pošlo za rukom da iz riječnika gospodina Milana Dimovića posve izbacimo naziv pantalone, kuferče, etaž, on nas je obdario pihtijom, činijom, zevcima. Kad su već bili e, filmovi, prestaje biti nijemi filmovi, kad je došlo do prevođenja i titlanja, pojavio se pitanje jezika koje ste spomenuli. Naime, e, filmovi su se prevodili i titlali, kako mi to kažemo, podnaslovljivali, a to je dosta teška <laughs> riječ. I tada je postao 30. godina centralni ured za jezik u Beogradu i postojao jedan cenzor svih prevoda koji se zvao Dimović i kome su svi prevodioci iz Zagreba morali slati na korekturu svoje prevode, a u skladu sa doktrinom kralja Aleksandra koji je ukinuo nacije i stvorio jednu jugoslavensku naciju, nastojao da stvori jedan jezik koji se zvao srpsko-hrvatsko-slovenački jezik, a u kome su naravno prevladavale mnoge riječi strane i hrvatskom i slovenskom jeziku, tako da je onda doživljavalo se u mraku kino dvorane s jedne strane smijeh kad bi se pojavile nekakve riječi potpuno neuobičajene za gledatelje u Zagrebu, a neka je to preraslo i u glasne prosvjede, negodovanje i tako dalje. Daljnjem razvoju filmske industrije djelomično je pomogao John Davison Rockefeller, najbogatiji čovjek tog vremena. Rockefeller je počeo trgovati sjenom, žitaricama i mesom, a onda je krajem 50. godina 19. stoljeća zapazio da trgovina naftom u sebi krije nekakav potencijal. Rockefellera će nafta učiniti basnoslovno bogatim. Njegova kompanija Standard Oil izravno ili neizravno nadzirat će američko tržište naftom, pa će američki kongres morati donijeti zakon protiv monopola kako bi omogućio razvoj drugih kompanija i smanjio Rockefellerovu moć. Uz to što je zarađivao novac, Rockefeller ga je davao. Utemeljio je niz dobrotvornih udruga, a novcem Rockefellerove fondacije izgrađene su u Zagrebu zgrade Higijenskog zavoda i škole narodnog zdravlja. Upravo će u školi narodnog zdravlja hrvatski film dobiti novi polet. Da, to je vrlo zanimljiv fenomen, jer film u Hrvatskoj koja je bila uvijek jedno malo tržište, malo prostorno, malo populaciji, malo po jezičnome e, dosegu, i po ekonomskim mogućnostima film nikako nije mogao krenuti dok nije dobio potporu države na ovaj ili onaj način. Prva institucija koja se zainteresirala za film kao nešto u što vrijedi uložiti novac je škola narodnog zdravlja koju je osnovao 1926. 27. veliki vizionar socijalne medicine dr. Andrija Štampar uz pomoć Rockefeller fundacije iz Amerike. Tada su izgrađene one dvije zgrade škole na zdravlje higijenskog zavoda iznad Zvijezde u Zagrebu, pa i ona ulica se zove Rockefellerova ulica po donacijama staroga Rockefellera i njegove fundacije. A doktor Andrija Štampar kao mladi liječnik, slavonac, vrlo impulzivan, vrlo lucidan, pun ideja, je smatrao da je jako nužno prosvjećivanje, zdravstveno prosvjećivanje nepismenih i neukih ljudi na selima i zato je smislio da se prikazuju filmovi koji će propagirati e, higijenu, način života, pa i liječenje od određenih bolesti. I za početak je uvozio neke filmove tog tipa iz Njemačke. Međutim, pokazao se da publika koje su bili namijenjeni tih filmova je ostala mrtva hladna jer su to bili filmovi iz nekog drugog ambijenta, iz jedne druge, druge životne sredine koje oni nisu prepoznali kao svoje. I tada je Štampar dao inicijativu da se počnu proizvoditi vlastiti filmovi zdravstvenog prosvećivanja i tako je 1927. godine osnovan fotofilmski laboratorij Škole narodnog zdravlja u Zagrebu, koji je kontinuirano djelovao sve do 1960. godine i proizveo veliki broj filmova, oni su imali onda svoj mali autobus kojim su vozili ekipu i filmove po provinciji, prijeđivali tamo predstave, besplatne predstaje za puk, a čak su imali i pokretnu kameru, odnosno pokretnu ovu e, E, mašinu projekcijni aparat koji je natovaren na leđa konja išao i u brdske krajeve gdje nikada nije došla nikakva civilizacija i tada su to prikazivali te filmu, imali su baterije umjesto ovaj, agregat mali, umjesto struje. I stvoreno je, e, po statistikama imali su 25 milijuna gledalaca samo u deceniju od 31. do 40. godine i to su se okupili ljudi koji je film zanimao, opet entuzijasti pojedinci, ali sad su već radili u grupi. E, jedno vrijeme je to vodio Milan Marjanović, e, poznati intelektualac iz vremena stvaranja prve Jugoslavije. Kasnije se tamo uključio i njegov sin Branko Marjanović, kasnije režiser e, koji je radio u Hrvatskom slikopisu za vrijeme drugog svjetskog rata i poslije nekoliko filmova već nakon drugog svjetskog rata. Pa su se tu okupili i neki filmski entuzijasti koji su došli kao imigranti iz Rusije. Film je u ludim 20. privukao svakakve ljude. Među njima i Franju Ledića, asistenta u njemačkim filmskim ateljejima i režisera nekoliko filmova. Medić je došao u Zagreba oko 1925. i pod pseudonimom Darvenčanin objavio je knjigu pod naslovom Film kako se može postati filmski glumac ili glumica i šta filmski kandidat ili kandidatkinja o filmu znati mora. Drvenčanin je u svojoj knjizi čak pribjegao stihovima na Kajkavskom kako bi, po njegovim riječima, filmska vrpca zalepršala u svim slojevima trojmenog naroda. bu film čujte vsi svelvu naši državi tu Slovenec, uz Hrvata i uz Srbina još brata, buna film vudren sad. Zato ki bi k filmu rad, najprečita i gledi, ova knjiga kaj veli. Složil človek ju od faha, verujte mi vsi, bez straha. Knjiga je dočekana na nož. Kritičari su je proglasili svaštarskom i neozbiljnom. Ali Ledić Dervenčanin nije se dao smesti. Godine 1925. osnovao je Ocean Film, kojeg je reklamirao kao prvu jugoslavensku tvornicu filmova. Naručio je nacrte za filmske objekte na Maksimirskoj cesti. Odustao je od tih nacrta, a sljedeće 26. promijenio je naziv tvrtke. Ocean film postao je Jadran film. A Ledić je po vlastitim nacrtima počeo graditi tvornicu filmova na Horvaćanskoj cesti, opisujući je kao jugoslavenski Hollywood. Uz pustolove poput Ledića Drvenčanina u Zagreb su u 20. godinama došli ljudi koji su obilježili rano doba hrvatskog filma. Tako je jedan lopov zaslužan što je škola narodnog zdravlja dobila jednog od svojih najistaknutijih filmaša. U razvoj hrvatskog filma jedne noći poratne 1919. godine umješala se sudbina. Naime, te noći mladi ruski inženjer putovao u Njemačku kao odredište svoje emigrantske putanje i umoran od svih napora zaspao je u kupeu. Pred jutro probudio se i ustanovio da mu je u gužvi i mraku netko ukrao poveliku svotu novaca kojim je kanio započeti svoj novi život daleko od domovine. Vlak je ubrzo stao u Zagrebu i okradeni je vidio da je to prilično velik grad u kojem bi se za prvu pomoć nekako mogao snaći. Prijavio je krađu policiji ali u onim prilikama nije bilo realne nade da ikada dođe do svog novca. Ubrzo je okradeni inženjer otkrio da poratni Zagreb ne živi loše, barem onaj Zagreb koji nije gladovao. Otkrio je dvadesetak noćnih lokala i pet, šest kina kojima je trebala glazbena pratnja, a on je u svojoj prtljazi imao violinu. Nešto kasnije, kada se snašao u Zagrebu, kupio je staru kameru. Tako je počela njegova karijera u filmu to je inženjer Aleksandar Gerasimov koji je napravio jako puno filmova i bio je baš onako ovisnik o tom radu u školi zdravlja i on ima velike zasluge za kontinuirano i vrijedno djelovanje te škole. Pa Anatoli Bazarov koji je isto tamo vodio laboratorij. Dakle, to je bila jedna grupa, doktor Drago Hloupek, oni su imali pomoć liječnika, jer je hrvatska medicina tada bila avangardna što se toga tiče da se bori za preventivu više nego za kurativu. Tako da su i ti filmovi bili više manje prosjećivanje ljudi da preventivno djeluju protiv bolesti. I na kraju pitali smo magistra Ivu Škrabala kako je u Hrvatskoj primljen zvučni film. A zvučni film kao sud u Europi dolazi vrlo brzo i u Hrvatsku jer su u ono vrijeme dominiraju velike kompanije koje kad su ušle u tu investiciju zvučnog filma one su vrlo brzo ucijenile kino dvorane da im više, ne znam, da će samo još godinu dana im isporučivati njene filmove, inače moraju preuzimati zvučne filmove. Tako da se pretvaranje nje, kinodvorana za njeni film u kinodvorane za zvučni film ubrzano obavilo u dvije, tri godine, početkom 30. godina i onda se odmah onaj repertoar od pjevača džeza na ovamo dolazi tu, postaju popularne onda operete, bečke, austrijske operete, mađarski filmovi su bili u ono vrijeme vrlo popularni i naravno američki film koji se više prodira i sve više dominira kao svuda u Europi. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom, koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Milita Jambrošić, tekst čitao Dubravko Sidor. U emisiji korišteni su dijelovi knjige magistra Iveš Krabala, 101 godina filma u Hrvatskoj. Emisiju su snimili Hrvoje Hanzec i Danko Kuretić, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.